abafise ubuzi bubafata umwanya munini bakabura ukuntu bashika ahaba hariko harabera iyo myiyamamazo baraheza bakifashisha ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo nabo bakurikirane imigabo n'imigambi y'abitoza none abakoresha imbuga ngurukanabumenyi botandukanya gute byo n'ibinyoma inyifato bogira n'iyihe muri kino gihe cy'imyamamazo mu burundi hokorwa iki kugira ngo mu burundi abantu bakoresha imbuga ntibaje nago kubicishwa ku mbuga byose muri kino gihe cy'imyiyamamazo ibyo bibazo hamwe n'ibindi nibyo tugiye guca ijya nino muri kino kiganiro kibuka wibaze cuno munsi mwateguriwe nanje Jerome Hakizimana nongeye kubaha ikaze sangwa muri sanze kuri radio isanganiro mu kwinjiranye muri kino kiganiro kibuka wibaza cacu cuno munsi dutangure twumviriza bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura aho bemeza ko banakoresha imbuga ngurukana bumenyi muri kino gihe c'imyamamazo kumvo z'akazi kenshi kabo ka misi yose eh turagendana kubera byese biraturaba n'ivy'igihugu mm. nagira ngo muca mubikurikiranira ku mbuga kubera akanya kikirenga muwa muronka turafata akanya tukagenda kubyumviriza mm. gatoya mwumva ntikaba gashemeye mbwa nk'ibintu bidusaba nkuza gutora amakata y'amatora tukajyayo ariko uwundi mwanya muraca ku mbuga kugira murabe aho mutashoboye gushika aho bitakunze ko dushika hariya kwitaba akazi k'umugambwe imigambi twayumva kandi n'imigambi iramye irashe n'imigambi myiza eh, none aho duherereye bimeze neza ngaha kuri bata nayo bishyitse nyine iyo myiyamamaza ikaba mhm. turashobora kugenda kubera ibikorwa bya bose uvuga ni bya bamwe kugira mwumve imigabo n'imigambi mumenye aho muzotumbereza mu gutora mu gutora mhm. nagira ko mufise akazi kenshi muca mubirabira ku mbuga nkuruhana bumenyi kuko ngira naho nyine barabicisha oya ni akazi kenshi kaba kahari y'aho woca usiba kugenda kumva imigabo n'imigambi y'ukungene ushobora kuzotwagwa yego urashobora mhm. kuyiyiba nyine ukagenda kugira ujye hamwe n'abandi wumvirize ibiri ko biravuga twebwe icyo turaba mu gihugu cyacu mm. wo kuja kumviriza imigabo n'imigambi uravye hmm. umwanya mhm. umwanya si kirenga cane kuko eh, urabye ubuzima tuba tubayemo ngaha mu gisagara hmm. ugaca uraba naho uragenda n'ivyo ukabashigikira bagiye mu buzi bw'abandi bantu nyine gucurugana yego none ku mbuga ko hacishwa byinshi mm. muramenya ko atari ububeshi byo n'ibitari byo eh, ni ukuvuga rero uriko urajya ku mbuga eh, nabyo biragusaba ko umenya aho uronderera amakuru navuga atomoye eh, kuvuga uraraba suruse de inforomasiyo karaba eh, ko ari ikinyamakuru cyemewe hari ibinyamakuru byo ku mbuga bizwi bitanga inkuru zo ubusanzwe ufise nawe aho uhagaze ngo nta muntu atafise aho ahagaze ntiwiri uratakaza umwanya wumviriza benshi uwo mwanya wawutakaza uri mu biki aho wegamiye ubuhafize nta bindi bisigura ngo ucurindira ko igihe kigera utumbereze hahandi ubusanzwe ufise ku mutima mu bisanzwe iby'imyamamazo ni iby'abanyepolitike twebwe rero nk'abenegihugu bato bato ibya politike ntidukunda kubijyamo kaba muzotora none mutumvirije imigabo n'imigambi mwamenya muhitamwo gutora tuzotora ariko rero hariho guhangayika k'ubuzima bw'uno munsi turimo ntitujya guhangayika n'ibya politike iby'imyamamazo bijya n'iby'abanyepolitike twebwe rero tuba twagiye ku buzi guhangayika ibyo by'imyiyamamazo ni iby'abanyepolitike bafise ibyo baharanira ariko hageze gutora tuzogenda dutore none uzoca umenya utomba gute ufatiye kuki utumvirije imigabo n'imigambi cyangwa murabikurikiranira ku mbuga Ni ibyo turabikurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi ariko umuntu icyo azotora si ukuvuga ngo nicyo yaba ariko yumva uwo munsi ubu twebwe abenegihugu bato bato duhangayikishwa n'ibintu bizodufasha igihe bazoheza ibi by'amatora tukamenya tuti tuzoba twabonye bazokorora ibifungurwa tubeho bazokongera imishahara natwe turonke ko ibitoro bizoboneka turonke bisi yo kugenda ku kazi cyangwa gutaha n'ibyo nta bindi hmm. none muri icyo gihe cy'imyiyamamaza nyine byinshi biraca ku mbuga hari n'ibinyoma cyangwa abarementanya murashobora kuronka mu bitandukanye twebwe icyo tuzi ni uko tuzotora kandi umuntu icyo azotora si ukuvuga ngo niyo aba yumvise uno munsi abazi icyo azotora niyagera kujya gutora ibijyanye n'ibicishwa ku mbuga ngurukanabumenyi umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano martin niteretse yishyura ku kibazo cy'umenyeshamakuru ku mashusho yakwiragijwe asaba abamenyeshamakuru kwishikira ku rubuga ndetse banabaze abajejwe intwaro mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ibihuha muri kino gihe c'imyiyamamazo mbega mwaba mwaratohoje neza musanga nitwo mbona ubuhinga bwa none busigaye bukaze rwose mbona umuntu bashobora kumwitirira ibyo atavuze n'ibyo atakoze nama mbona n'abakuru b'ibihugu babashirako amafoto bakabavugisha n'ibintu kandi batavuze icyo nibaza ko nk'ubonye iyo reresi afise uburyo mucoco mujya kuri tere mubaze neza aho byabereye ibyo nama ndabibona nizera tekinoloji iri kwiratera imbere rwose nibaza ko mutambiye byabereye ku mutumba uyu n'uyu agashimbira ka muri evenemi iyi n'iyi byava bingora kwishyura kuko ibi bya tekinoloji nabonye bigoye rwose hariho n'abantu bashobora kuyitirira abandi ugasanga eh, bise ngo nimbonerakure n'abo bariko bariyamamaza hari kitagenze neza ntibihutire ku marezo sosiyo nibaje mu ntwaro nimba kibere ku mutumbuyu uwo mutumbu urafise uwutwara mukuru mutumbu urafise chef urafise mustanteri urafise buramatari niho navuze ati byose byanse rwose kuri izo nzego zose bashikira umushikiranganji kuko ibintu byose bira mu burundi bibera ahantu hari uwujejwe intwaro duhuriramo n'aburamatari bose ndagishyira muri gurupe ati ni munsi iki kintu kumwe cyagenze uramatari wo mu rutana acavuga ati reka mbaze kuko ibyo bintu je ntabyo namenye aheje kubaza ashashira muri guriya gurupe nyene ti nibaza ko abantu bafise ingorane gutyo nyene ati ikibazo cabaye bariko bagenda musonga ati bageze ariko avuga ibihuha avuga ibintu atari ukuri birababaje rwose kandi nibaza ko eh, si benshi bariko baranabigira wanashaka ko eh, nabo nyene eh, iyo byaba ari byo bari kuba barondebura amatara kuko jewe niko mvuga mvuga none wewe ugize ikibazo konsinge twahanye nuko igikoza nimba kuko usaba marayika dufise kuri tere musa ntarashobora gukora ikosa cyangwa umupolisi agakora ikosa mugabo intara iramuswa buramatari ni ukuvuga ko twebwe rero turinze tubona umuntu yikoresha ibintu ku marezo sosiyo jewe ntiyandondeye buramatari ntiyamurondeye akavuga ngo yakorewe na bino musanteri umusanteri afise ukungera twago ni ukuvuga iki si si ikibazo kiba cabaye hariho abantu bashaka kwikomeza berekane ko bakomeye cyane nimba ari ubumenyi nimba ari sinzi nta nyishu n'imwe zifise inyishu ziri hajya nyine ubusibye kwa buramatari kwa musanteri ku mushikiranganji sinzi ko byumvikana uwo mushikiranganji mu byajejwe harimo umutekano ahamagarira kandi abanyepolitike ko amabitwararika guhera ku bajejwe intwaro iyo habaye ikibazo aho kwihutira gukwiragiza ku mbuga inkuru zidatohojwe neza abanyamigambwe abigenga hamwe n'abarongoye urunani bahamagariwe kumenyesha hakiri kare abo bagejejwe intwaro kuva ku nzego zo hasi gushika ku mushikiranganji mu gihe badatunganirijwe neza ku rwego rwo hasi ikintu icyo ari cyo cyose babonye ko kitagenda neza hagushira imbere gukwiragiza inkuru zidatohojwe neza ku mbuga naho imyiyamamazo iriko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 Joseph yanonose ibijyanye n'imibereho y'abantu anthropologie mu gifaransa asanga atakuntu na kumwe muri kino gihe umuntu yo kwitandukanya n'imbuga ngurukana bumenyi igikomeye kubwiwe ngo nukuraba kw'ivyo umuntu aba ariko arakira bitaza kwica ubuntu bwiwe no guhungabanya umutekano muri kino gihe ibicako ni byinshi nyene kandi bitandukanye kandi eh, kugira ingaruka iba nziza bambi ntibura ntihabura icyo bizana mu bene igihugu ubwa mbere cyane cyane muri ibi bihe eh, nk'ubu murabona abanyamigambwe bariko bararondera amajwi bariko bariyamamaza kandi nibyo n'uburenganzira bwabo kandi bategereza gukoresha uburyo bwose butandukanye kugira ngo bashikire abanywanyi babo inyigisho zabo n'imigambi yabo ishikire abanywanyi babo muri icyo gihe rero mwene kwakira abo turi ko turakira izo nyigisho badushikiriza icyo twifuza ni uko baba barongozi bacu baba barongozi beza bari baratwigisha rero turumviriza iyo migambi yabo tugaheza natwe muri bwa burenganzira bwacu tukabatora kugira ngo batuje imbere maze haboneke ikibano cyiza indero nziza iterambere reka dutere tujya imbere muri icyo gihe rero ibica ku mbuga bumenyi birahindura birahindura imbono y'umuntu ni nacyo gituma abo bacisha ko imigambi cyangwa bacisha ko inyigisho bategerezwa nabo nyine gufata iya mbere mu kuraba kw'ibyo bavuga atari za nyigisho zibibwanko za mvugo mbi za mvugo zityoza mugari za mvugo zinywanisha ya migambi kuko ubundi bwo cyane cyane nk'urwaruka rukunda kujya ku mbuga usanga kumbure batamenya gusorongora no kuraba kugira batore ikibereye hari aho bumvise inyigisho mbi bayifata uko bakayifata nk'ukuri ugasanga ikibano kiratozekaye eh, abakoresha imbuga eh, ngurukanabumenyi muri kino gihe birakwiye ubwa mbere cy'uko abandika cyane cyane cyangwa bakunda gushyira ahabona ibyabo boraba ibyo bandika ibyo ari byo guko turi mu gihe novuga kigoye ni gihe kigoye kuko uwo we wese aguma yumviriza ara yumviriza hariya yumviriza eh, cyane cyane eh, nko mu mvugo umuntu akoresha ni ukuraba yuko izo mvugo adahava eh, aza kubiba rwagwankona ariko ndavuga canke ahava atuma icyo avuga cyemfuriwansa canke igihamagara ingwano canke konfuri mu kibano none rero umuntu imbere y'icyo ariko arakoresha yaba telefone yaba ntuzeye imbuga zitandukanye YouTube, facebook, WhatsApp yoraba kicashikiriza kitaza cyonona ikibano cyangwa conona ubuzima bwiwe n'ubw'abandi no mu ishyirahamwe ryishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike ku iterambere rirama parseme basanga imbuga ngurukana bumenyi ahubwo zaje korosha ibintu Faustin Kumana arirongoye arasigura imvo burya n'abari ruguru ibintu byabereye nk'igitega hari ukuntu muri ibi by'amaradiyo udasanzwe usanga mengo hari igitsure nengo hari ukuntu aravuga ati ibintu urukwaje twibye uku ukamenya ko barahamagagwa hariya muri za senese n'ibiki ukamengo bagendera ku magi haba muri iki gihe cy'imyamamazo naho bwa mbere uca usanga kumbure uburyo imigambi n'iyi ishobora gushyikiriza mm, amakuru bishinzwe binyamakuru n'iki usanga kenshi hari ubusumbane ugasanga muri espace mediatike nk'amaradiyo y'igihugu ushaka kumaka ugasanga ikumbure hari nk'umuganga ushaka kubyizizira eh, birakunda kugaragara ugasanga cyane cyane nk'umugabo uri ku butegetsi ugasanga uri kwara nka televiziyo y'ubundi ukabona yuko ibinyamakuru bya leta bikomeye usanga hari ko haraca ko ibiraba umuganga uri ku butegetsi niko bikunda kuba bimeze ukajya usanga ari iyindi migambi ivuga ati mbega niho twoho espace mediatike hanyuma ikindi nacyo ni uko n'abamenyeshamakuru bwabo ubu amaradiyo afise uburyo buke bwo kugira aza arakurikira aya makampanye elegitoral urabye ejo bundi twari mu nama kuko mu bijyanye no kumenyesha amakuru abamenyesha amakuru benshi barangwa n'abatwara amaradiyo bariduje ntabwo yuko imenyeshamakuru mu idateye imbere kuko nta buryo bukwiye bifise finansima biragoye leta ntacyo gishyiraho biri guteza imbere uwo mwuga kandi ari umwuga uhambaye mu buzima bw'igihugu kuko uburyo rero gushaka gutuma bigoye ingene basanzara muri aya makampani elegtorale kubera ingene bashikaye tutaretse n'ibi byo kwiyunguruza byaciye biba nabi ariko ngo bikagora gato mu gihe abari byanditswe hanyuma rero abantu nangene bovyifatamwo kubyifatamwo ni nuko ubwayo uri kurarabikora ashaka kuvuga ngukana hari ibyo ubona yuko biriko bishikiriza inkuru uko yagenze inkuru ikibirira we disikuru naka yavuze wibona ukamubona kugira za nkuru zabo zishike zishike kure eh, hanyuma ikindi nacyo rero urabona izi mbuga ngurukanabumenyi kenshi ya sosiyo akunda gukoresha muri kategori akunda gukoresha cyane waruka bakiri bato yaba jene abana bakiri bato usanga ibi babikunda oro nabo abanyepolitike bashaka ati amajwi menshi ari hehe ari mu rwaruka nabwo tubashikire rero ari urwaruka rwiza reka dukoresha izi mbwangurukanabumenyi mugabo rero kubitandukanye nuko nako ndavuga ati ushobora kubona inkuru ishyikirizwa kubona ko ari ikirira bwacane cyane abantu bo kwibara ziriya nkuru zigara zirahanahana mu magurupe ubona ko hari abantu babyanditse uwutwo aravuga ni umunyepolitike ndamubona ikaranshikiriza imigambi kumbura yabuze iyindi kanara acamwo eh? cyangwa izindi kanare zamugoye kubera uburyo zisaba usanga rero benshi izi mbuga bariko basa ageze ariko aravuga ati bitameze neza bagafata ntako gusa bakakwiragiza yari yanavuze kumbure n'ibindi byagenda neza cyangwa uwundi yavuga ati yavuga ibigera neza ibitagenda neza agaca bahimbura ko yavuze kumburiye ibyo bigenda agaca bagahimbura agakwiragiza kugira berekane ko ari umuntu kumbura muri ubu ruhande n'uru na ruriya urumva rero abashyize inkuru ku mbuga harajyamwo no kurenza eh, ariko sinuba ngo bareke kuzikurikira umugabo ni iterambere niko bimeze n'ahandi hose ni uko umugabo bogerageza kuza barashishoza bakara ko atari kubarajana nyabahuru rero ngaha haciye harangirira kino kiganiro kibuka wibaza cacu cuno munsi aho twagarutse ku bijanye n'uruhara rw'imbuga ngurukana bumenyi mu gukwiragiza inkuru mu gihe c'imyiyamamazo nshimire abagize ico bashikiriza bose kumwe namwe mwariko muragikurikira Jerome Hakizimana mwari kumwe kuri mikro ndabikebanuye duhana isango ku munsi nk'ubu nk'aho twatanguriye na gahwane muhejeje kumviriza kebuka wibaze ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashyikirizwa na radiyo isanganiro kebuka wibaze